Јас денеска решив да некако се вклопам во она што го зборуваме <clears throat> веќе четврти па и пети месец, оправдување со вера, иако а, ке се обидам некако да направам некој баланс, односно знаеме, верувам дека не би требало ние, барем кои што сме постари верници, да а, навлекуваме во а, нешто такво, значи, нели, често пати кога се зборува оправдување со вера, па се, кај се делата тука, па нај, некако се... Мартин Лутер имал проблем исто а, тука, знаете дека имало два моменти битни во неговиот живот, кои што биле клучни, за да ја дигне, значи, да, да почне реформацијата, иако реформацијата нели почнала и предходно. Секавате минатиот пат, почнахме со Виклиф, па, па Хус, Значи, не е открило ништо ново, што предходно не било откриено во поглед на оправдување со вера. Значи, еден од клучните моменти бил оној кога, нели, прв пат во тамо во на универзитетот во Витенберг ја нашол она а, Библија на латински и почнал да чита. Тоа веќе почнало да менува многу во неговиот живот и сватил дека а, луѓето се во заблуда, дека нели, црквата има многу погрешно учење за многу нешта, и подосна, кога го удрило онака, нели, оној стих од Римјаните 1.17, што е всушност и во Авокум во Авокум 2.14, ли така беше, да? А, праведникот ќе живее од вера. Тоа исто така бил клучен момент во неговиот живот. Но имал проблем и он самиот со посланието, Јаковото послание, кој што го нарекол, нели, сламено или така некако сламено послание, за кое што сметал дори дека може би <laughs> треба да се, да се исфрли од канонот, од Библијата. Конкретно, нели со оние стикови, еве да почнеме таму, во Јаков, значи, Јаково послание, читаме во втората глава. <clears throat> знаете зашто се решив на вакво нешто? Затоа што, мислам, ова не е дека не е зборувано, ама некако како да... Сега ние теоретски може би да, ќе разбереме темата оправдување со вера, ама некако, нели, нормално после недостасува може би Дух Свети пред се, наша посветеност за да тоа го живееме, ама имам впечатот дека кај некои кои што може би предходно живееле легалистички живот, значи се труделе а некако да го држат законот, па знаете дека тоа не е возможно во нашата природа, па ќе издржиш месец, два, не знам колку, тоа ти исто како, еве не знам било каква славост и да имате, да имате славост од, што знам, еве, ќе земе еден пушач, како пример, кој што, нели, слабост, проблем му е пушењето, па ќе издржи некако онака 2-3 месеци ќе се труди да не пуши, ама ќе дојде ситуација кога пак ќе запали цигара. Така и ние некако сме во таква некоја состојба. Значи, тој некој кој што бил легалист и сега ја открива а, темата за оправдување со вера и сега одеднаш а, да, може би чувствува мир и сето тоа, ама Животот му е као да скрстил или као да дигнал сите четири увиси и нема ништо во неговиот живот. Значи нема ништо. Буквално нема, нема, нема ништо. Никаква активност, нема никакви дела, нема ништо. И сега Јаков зборува баш на таа тема и како сега тука Мартин Лутер подосна, нели, веројатно успел да ова го компонира, да го свати. Ја ќе зборувам за совршена вера. Тоа ќе биде насловот не дека не сме зборували на оваа тема, меѓутоа ете може би од некој малку поинако фагол, со мои мисли и така натаму. Да читаме во втора глава, значи Јаков, од 20 до 23 некаде стих. Значи втора глава Јаково послание. Познати оние зборови. Сакаш ли пак да сознаеш суетни човеку дека верата без дела е мртва? Сега, Јаков се навреќе повторно на она искуство на Аврам, исто како нели Павле во Римјаните четврта глава, минатата полука не беше за тоа ги обработувавме тие стикови, односно се навративме на битие таму 12-15 глава. Вели нашиот татко Аврам не беше ли оправдан и сега и Лутер која читал, очекувал тука од вера да прочита како и во Римјаните 1.17, но тука вели, не беше ли оправдан од делата, кога го и се шокирал. И затоа и го нарекол такво сламено нели, <laughs> послание, кој што не му, не, не му припаѓа, неговото место не припаѓа тука, во Библијата. Не можел да свати сега, како? Кога тој самиот, нели, го поминал тој пат, учен така во католичката црква, значи дека, нели, треба се мачи да, да гладува, да не спие со ноки и така натаму и така натаму, за да ете, биде оправдан. И никако не наоѓал мир нашел мир откако открил дека оправдувањето е со вера. Меѓутоа сега Јаков го буни тука. Значи нашиот татко Аврам не беше ли оправдан од делата? Кога го принесе, кога го принесе на жртвеникот својот син Исак. Значи прашање. Гледаш дека верата соработуваше со неговите дела, алудирајќи значи на овој настан кога Аврам го принесува Исак во жртва, Соработуваше, значи, верата со неговите дела и дека верата преку делата стигна до совршенство. Затоа реков совршена вера. Некако како овој стик се гледа дека делата ја усовршуваат, такво влијање имаат на, на верата, ја усовршуваат верата. И 23 стик вели, и така се исполни писмото, кое вели, значи Јаков цитира од Стариот Завет, Аврам Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. И тоа е кој стих? каваме ли? Во Битие 15.6. Да. Ајде сега да отвориме во Битие и да повторно се позабавиме малку со Аврам и со неговиот живот. Битие 15 глава и е, прва Мојсева, значи тоа е 15 глава. <clears throat> Од први стих ќе читам па ќе стигнеме до шестиот, да се подсетиме на целиот овој текст. По тие настани Бог му испрати слово на Аврама, на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Аврам рече, Господи Боже, што ќе ми се даровите кога останав без пород, кога овој Елиезар од Дамаск ќе го наследи мојот дом. Аврам рече уште, Ете, не ми даде потомство и слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. Ама Господ пак му испрати слово и му вика, тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, твојот потомок, значи, кој ќе произлезе од твоето бедро. Го изведе надвор и рече, погледај сега на небото и избри ги звездите, че ова е минатата полука анализиравме, ако можеш да ги пребориш. И му рече, толкаво ќе биде твоето потомство. Значи не само што ќе добиеш потомок, тука и наследството, значи од него понатаму ќе се размножи голем народ. А Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за правеност. Сите значи, Аврам тука ништо не прави. Едноставно поверувал и тоа му се засмета за правеност. И како што нели проучувавме, Аврам стана праведен тука, така ли? Аврам е праведен. Врз основа на неговата вера. Тоа му се засмета за праведност. Меѓутоа, неговата вера се уште не е совршена. Можеме така да се изразиме. Како што видовме од Јаковото послание, кога се усовршила неговата вера, при кој настан? Значи, кога го принел Исака на жртва, односно бил волен да го принесе, тоа бил тест, не дека Господ го барал Исак, на да Господ му бил а, битен Аврам, да види дали Аврам на вистина верува. <clears throat> И сега во 15 стих 6 глава велиме, читавме дека Аврам му поверува на Господа. сега не дека туку така таа вера кај него се родила. Господ делува уште 12 глава. Се вратиме сега во 12 глава Како постепено, значи, растела таа вера, како Господ делувал да расте кај него верата. Некојаш може би така летимишно само ќе преминеме преку овие стикови, иако често пати сме се задлобочували, сме зборували за овој момент.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 Замисли си, Господ ви се јавува и ви вели, излезете од Скопје и одете таму кај што ја ќе ви покажа. И сега Аврам, и потоа нели, му го дава ветувањето, што тука ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, да ги прочитаме, значи, до трети стих ќе го прославам Твоето име и самиот ќе беш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои што ќе те благословуваат, а ќе ги проклонам оние кои што ќе те проклонуваат и во Тебе ќе биде благо... ќе, ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Уште тука го дава ветувањето, Господ му вели, излези од тука, од Харан, од Дур. И не му кажува кај ќе оди. Може се замислиме оваква ситуација. Значи, Јаврам трга, значи, спрема куфри, да кажеме така, и може да замислите неговите комши и таму што му велат, и да го прашува, бе, кај си тргнал? Кај одиш? Еве, Господ ми се јави и ми кажа да, да, да, да, да го напуштам ово место. А кај одиш? Па не знам. Кукава вера е потребна за вакво нешто. Одите, не знаете кај одите. Јасна е, заповедта овде е јасна, значи Господ му вели, напушти го ова место. Не одиш во непознато, крајот не се гледа. Е, па, затоа е вера, значи, ние некој пат сакаме сите факти, се, сите коцкички да ги имаме во животот и, е, да тргнеме, како што, нели, често пати е, знаеме да дојдеме во дискусии, па, нели, нели, треба да ги напуштаме градовите, па, односно, не во онаа смисла да ги напуштаме, нели, како во времето на неволите, која ќе има пророкство, туку нели? Парче земја, еве и сега, поготово почист воздух таму некаде на страна, и се викаме, па знаеш, па неа ова, па неа па средства, па не знам сега, па ова, па она, па се нешто нели ни смета, нешто неаме, нешто... Сакаме се да ни се поклопи и тогаш ќе тргнеме. На Аврам ништо не му било поклопено. Че он е ставно верувал на Словото Божие. Тоа е верата. Господ рекол и излезе, ја ќе ти покажам каде. Он не знал каде. И знаеме, нели, подоа постепено како го води од едно на друго место, па шатори, подига, па, мислам, жртвеници, Аврам и така натаму. И дури Богато го благословил за сето ова време. Ако читаме таму, кој стих беше некаде при крајот, мислам, Каде беше оно стик кај што вели дека Аврам тука имал 75 години. Во оваа глава, 12 глава, мислам дека имаше стих. Мо? А да, четвртиот. Тоаш Аврам тргна како што му рече Господ и Лот тргна со него. Аврам имаше 75 години кога излезе од Харам. На 75 години. И сега до 15-та глава, каде што од прилика он, не знам дали тука баш Илен Вейт коментира, меѓутоа на 86 години ќе го добие Исмаел. Но, ајде да речеме во 85-4, не знам колку имал, кога Господ ќе му се јави, која му дава значи, ветувањето во 15-тата глава. Значи, тоа се десетина години, да кажеме, каде што тој а, оди од место на место а, и едноставно како што Господ го води. И за тие неколку години Господ богато го благословил. Значи, полека стекнувал се поголема и поголема вера во Господа. И сега што се случува? Што се случува, прашање, меѓу 15 глава Битие и 22, каде што Ис, а, тој ќе го жртвува Ис, а, Исака, својот син, а, што укажува на тоа дека неговата вера се уште не е совршена. Сите знае. 16 глава, втори стих. И Сара му рече на Аврама. Значи, да речеме, не знам, еве 85 или не знам колку години имал во 15 глава, во 16 глава веќе има 86. Дали година, дали не знам, две траело како тоа време, од како нели повторно го добил ветувањето дека од неговото бедро ќе добие наследник, потомок. Сара му вика на Аврама: "Гледаш, Господ ме направи неплодна влези кај мојата слугинка, може би ќе добијам деца. И Аврам ги послуша сарините зборови. Клучен момент. До овој момент Аврам го слуша Божиот збор, Божето Слово, се подпира на Божиот збор, тоа е верата. И сега е моментот кога тој ќе го ќе послуша нечи друг збор. Тука ние често паѓаме. Мислам, најчесто тука паѓаме. Кога место Божиот збор, мешто да чекаме на Господа и ќе послушаме зборот на, може да биде жената, може да биде мажот, може да биде децата или така натаму, така натаму. Во случајов, Сара бара нешто што е спротивно на она што Господ го ветил, значи, односно, ете као, сака да му помогне, тоа е, нели, оправдувањето со дела, што Знаете, оправдување со дела е кога ќе примите ветување и сега вие ќе го злоупотребите, да кажеме, тоа ветување. Односто, ќе Место да чекате, затоа што Господ ветил, треба да чекате на Него, вие сега ќе се обидете, не знам, тоа е толку сулудо, тоа е толку сулудо, може би една, не знам дали ќе биде најсовршен пример, ама, пример да речеме, да речеме Господ ви се јавува и вика, <laughs> е, вика Данило, на Данило му се јавува и Данило ќе те направам милиардер, милионер, да речеме, пример. И сега Данило може би чека година, две и си вика, <laughs> како бе ја милионер ќе станам, <laughs> пример сега и кидам ќе ограбам банка со некоја дружина и како е, да речеме, овие од НЛБ банката колку однесува таму, колку милиончиња и се еден милион ќе си земам за мене, еве јас сум милионер. Ќе ми уопсат и ќе ме прашаат, зошто бе? «Па, Господ ми вети дека ќе ме направи милионер. <laughs> Мислам, тоа е сулудо, меѓутоа така изгледа. Господ ти ветил и сега ти се обидуваш нешто со своја сила да го истераш тоа, без да чекаш на него. Да. Еве, ова е показ, доказ дека Аврам, не, неговата вера се уште не е совршена. Е послушал жената, 16 стих од истата глава, последниот стих. Кажува дека Аврам имаше 86 години, кога Агара му го роди Исмаел. Пасте, не било лесно баш а, за Сара да поверува Ошто се, а, значи, ако Аврам имал овде 86, колку имала Сара? Колку се разлика? 10 години, нели? Имала 76. На 76 години го добил. Исмаела. Не било лесно затоа што уште пред да го добие таа вели во вториот стих, значи дека Господ викаме направи неплодна, дори како да го обвинува Господа. При тоа што е неплодна. Односно, ете и годините и се тие, читаа уште на 75 години неплодна. И сега, како, како тоа Господ ветува дека ќе добиеме дете. И чека, чека, чека и сега се вика, веројатно Господ мислел овака. Јас сум неплодна, оди ти со слугинката. Пак ќе биде, нели, од твоето бедро, тоа ќе биде потома, твоето бедро. 17 глава, први стих. Е, сега колко Аврам има тука години? Пазете, од 86 години на, на кои што години го добива Исмаил, 13 години нема никаков, никаков глас од Господа. Аврам има 99 години во 17 глава Битие и вика, кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јавува. Сега Господ му се јавува после 13 години. И му вели, јас сум Елшедај Семокен Бог, оди по мојот пат и биде непоручен, а својот завет го случувам со тебе и ќе те размножам многу. 19 стих. Јасно и гласно ќе му каже Господ. Да не направи <laughs> повторно грешка. А Бог рече 19 стих. Сепак, твојата жена Сара ќе ти роди син. Значи, твојата жена Сара ќе ти роди син. Не само што ќе биде од твоето бедро, туку ќе биде од Сара твојата жена Сара ќе ти роди син, дај му го името Исак, својот завет ќе го склучам со него, вечен завет со него и со неговото потоство после него. Е сега. Римјаните четврта глава. Ја имавме минатиот пат нали за проучување, ама може би не се задржавме толку на овие стихови, малку дел од тие стихови Јани денеска ги прочита. Читаме 19 стих. Сега полека доаѓаме до тоа како се усовршила Аврамовата вера. 19 стих, 4 глава Римјаните. И не ослабна во верата, кога го имаше предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години. Значи, на кој настан, на кој момент алудира? На 17 глава битие, значи, кога Господ ќе му се јави, кога ќе му рече, не, од, од Сара ќе добиеш син. Вели, не ослабно во верата, значи, го прими тоа, и тоа му се засмета за праведност, која го имаше предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години и умртвеността на сарината утрава, која што нели пак беше 9, околу 90, односно 89. Не се пособне во Божето ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. Наполно уверен, е што е верата, ова малку подсеке на е, она дефиниција за верата во Евреите 11 глава 1 стих. Наполно уверен во нештото што не се гледаат Тоа е вера. Наполно уверен. Ние тука паѓаме. Поради недостаток на вера, колку сме ние наполно уверени во ветувањата што ги читаме во Библијата од Господа. Треба целосно да се уверен. Да се фатиш со две раце за неговото ветување. Целосно. Че вели наполно уверен дека е силен, дека Господ е силен, дека е мокен, дека може да го исполни оно што го ветил. Тоа е верата. Затоа тоа му се засмета за праведност. И дали понатом вели, но тоа не е напишено само за него, туку и дека му се засмета, току и за нас. Меѓу другото, овој настан со Аврам го имаме и заради нас, за нашата вера да се уцврсти. И дури се што е запишено, вели таму, е, заради, за поука за нас. И сега доаѓаме во 22 глава Битие, каде што, нели, ке се усоврши неговата вера. Господ морал да го стави на овој тест за да не падне како предходно. Го добил ветениот син Исак и сега му доаѓа глас, значи ова, ова е негде може да би после 17 на години, Исак е млад, младо момче, му доаѓа глас од Господ и Господ му вели, по тие настани, 20 глава, значи, први стих, по тие настани Бог го стави на проверка Авраама, го повика, Аврааме, Тој одговори, еве ме, и Бог продолжи, земи го својот син, својот единец Исак, кој го любиш, и отиди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот, што ќе ти го покажам. Јас нема да кажам дека Аврам не, може би не бил шокиран од ова, меѓутоа сепак тргнал да го принесе. Како сега да го свари тој ова? Еве да се ставиме во негова позиција. а, му ветил дека преку Исака ќе се размножи неговото потомство. А сега му вика, оди принес, оби го, уби го својот син. Како сега тоа е едно со друго? Видите како, ја, како се усовршила неговата вера. Сте биле вие во некоја ваква ситуација? <laughs> Ово е многу, многу тешка ситуација. Господ ви ветил, први нели паѓате, потоа повторно ти ветува, го добиваш ветениот син и сега откако тој е веќе, значи во најубавите години да кажеме, 17 години, дури нели да кажеме пред да почнува нели да се размножува потомството и преку него и така натаму, сега Господ ти се јавува и ти вели оди принеси го како жртва. <laughs> кај, кај се крие одговорот? Како тоа Аврам тргнал? Која е таа негова вера? Како тоа го сварил тој во својата глава? Евреите 11 глава. Ова се сега нај, најубавите а, моменти. Евреите 11 глава, читаме од 17 до 19, нели она глава за хероите на верата. Каде што повторно се потврдува, значи, дека верата без дела е мртва. Во оваа глава, 11, значи имаме примери на великани на верата, каде што, нели, постојано читаме со вера Ное изгради ковчег, значи направи нешто. Не седеше со скрстени раце. Со вера изгради ковчег. Со вера Мојсей. Тоа и тоа направи. Со вера тоа и тоа и тоа и тоа направи. И сега читаме 17 до 19. Преку вера Авраам, кога беше испитуван, го принесе Исака и тој, кој ги прими ветувањата, го принесе својот единороден син, кому му беше речено, ќе се повторува, значи, некојаш, неколку пати овде, во Исака ќе биде наречено твоето семе. Тој помислил, тој сватил, тој заклучил, дека Бог може и од мртвите да воскреснува. Ова е многу силно. Значи. Затоа Аврам е татко на верата. Аврам заклучил, никако поинако не можел да заклучи ако Господ ми вети дека преку Исак ќе биде благословено моето потомство. Че тоа е ветениот, како сега ми вели да го принесам како жртва. Единствено како тие две работи можел да ги поврзе е, поверувал дека Господ и да го убијам, Господ ќе воскресне. Од каде му е таа вера на Аврам, сега ќе се запрашаме. Да дочитаме само 19 стих. Затоа го прими и како преобраз на воскресението. Ајде да се запрашаме сега од прва глава Битие, од почетокот, до 22 глава Битие, до стучката со Аврам и Исак. Дали Аврам бил сведок на некое воскресение во Библијата? Имаме ли некое воскресение во тие 22 глави? 21, односно, на 22. Дали слушнал, може би, не морал да види, да биде очевидец, него дали слушнал за некое воскресение некаде? Нема никаде воскресение. Вижте каква е таа вера, таа совршена вера. Тргнал, тргнал сепак да го принесе Исака, верувајќи дека Господ е мокен, Господ е силен, Господ може и да го воскресне. Дали има или нема воскресение? Нема случај на воскресение на човек, нели, кој што умрел па да го воскресне. Ама имало едно воскресение, поинако и тоа во неговиот живот се случило. Римејаните четврта глава се вратиме. Што вели 19 стих, да го повториме. Предходно прочитавме. И не ослабна во верата, кога го имаше предвид своето веќе умртвено тело зашто беше околу 100 години, и умртвеността на Сарината утроба. На какво воскресение бил сведок Аврам? На воскресение на репродуктивните органи, и кај него, и кај неговата жена. Значи, ти биле, биле веќе умртвени. И то повеќе години, и кај Сара, и кај него. Че значи, Господ едноставно, тој си рекол, ако Господ може вакво нешто да направи, значи јас веќе у одминати години Сара веќе неплодна, ако Господ може тоа да го направи, па Господ може да го воскресне Исак. Иако не бил сведок на такво нешто предходно, никакво воскресение предходно. Еве како се усовршува неговата вера. И сега еден друг клучен стих, Римјаните 4 глава 18, на, на, на, намерно го оставив да не го прочитам, читав од 19 па надолу. Видите што вели 18 стих, овој, ове стих мора да го запамнем, затоа што е многу клучен во оправдувањето со вера. Што вели? Без надеж тој се надеваше. <laughs> Интересно е, како може без надеж се надевало. Да го прочитаме целиот првин. Без надеж, тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото такво ќе биде твоето семе. Видете, оправдување со вера значи кога ќе изгубите секаква надеж во себе, во своите способности, во тоа што вие можете. Аврам и Сара изгубиле секаква надеж. Како може јас на 99 години, а она на 89 години. Нема шанси. Изгубеле надеж во себе. Сетете се на, која зборувавме за бурата на Галилејското езеро, првата еве бура, кога учениците се труделе со саати да, да го спасат бродот, чамецот да не потоне. И што е ли тамо Елен Вајт, кога изгубија секаква надеж, дека ќе се спасат, кога веќе ја гледаа смртта пред себе, е тогаш повика, е тогаш Господ ги услиши и дојде. Не, мислам, нели го видоа Исуса, па тој стана, се разбуди и укрути бурата. Кога изгубија секаква надеж. Се доека има и најмала надеж, трунка надеж кај нас, дека ние нешто можеме, тоа е оправдување со дела. Ќе повторам ше еднаш. Се има и најмала надеж кај нас дека ние нешто можеме, тоа е оправдување со дела. Че треба да изгубиме сета се, сета надеж во нас, а целосно да се а, насочиме на Господа и да кажеме сета моја надеж во спасението, во оправдувањето, во избавувањето е во Господа, не е во мене. Зато Мартин Лутер верувал во сола скриптура, че значи во Словото, сола фиде, верата, сола Христос, како што на елиминатиот пат верувавме, само Христос. Зато што изгубил надеж во себе. Колку пати пробувал тамо, коленичел и по тие пилатови скали дури се качувал, кои што, ете, ги лажеле маловерните луѓе дека некако, не знам, прелетале од Ерусалим тамо, па стигнале во Рим. Коленичел, се камшикувал, се мачил, постел, гладувал, не спил со ноки. И тоа во филмот е прикажано, значи, таа негова борба. И пак не успел, и пак не успел. Што треба да изгубиме сета надеж во нас Многу убав стих. Без надеж, без надеж во себе, тој се надеваше во кого? Се надеваше во Словото што му го каже Господ, во ветувањето, дека од тебе, од твоето бедро и од цара, ќе произрезне потомок. Е тоа оправдување со вери. Тој целосно се фатил за тој збор, за тоа ветување. И тоа му се засмета за праведност. И кога дојде искушението, Господ мораше да го искушат. Не дека Господ го сакаш Исак, значи нели знаеме дека во последен миг, значи дури чекал до тој миг додека нели нели го врзал сето тоа го припремил и го дигнал ножот. И Господ му ја фаќа раката. И му вели: "Добре, сега знам дека ми веруваш и нели Господ потоа вели обезбеди. Се погрижи за за жртва, како што се погрижи нели преку Христа за секој од нас да го принеси својот син единороден прекрасна слика нели, во случајот со Аврам и Исак. И така верата негова се усоврши. Тоа Господ го бараше. Тоа Господ го бара и од нас. Значи, без разлика дали, може би сте болни, дали не знам што, едноставно не гледате никаков излез, се доека не паднете до тој момент, во безнадежен момент, да нема никаква надеж ни во себе, ни во некакви човечки интервенција или било што. Како и самиот Исус, сетите се во Гециманија, немал никаква човечка подкрепа, ништо. Се нашал во една тешка ситуација кога барал подкрепа, никој не му дошел овие сите спиеле. Целосно надеж у Господ. Повторно ќе се присетам на оној сон на Елен Вајт, онаа патека покренеле оној висок дзид, како се повеќе и повеќе се стеснува и на крајот провалија, нема никаква патека веќе и само онаа јаже кое што не виси на ништо, нема не му гледаш крајот таму горе. Тоа е верата. Тоа е Господ. Верата во Господ се факи за јажето само единствено во Господа. Надежта е во Господа. Во нас нема никаква надеж. Ке се сетаме на еден друг цитат во моментов. Елен Вајд вели, да, тоа минатата недела, мислам дека некој го постираше на Фейсбук. А вели, се дека гледам на себе, односно колку повеќе гледам на себе, толку повеќе се прашувам како, како е можно да се спасам. А се доека гледам на Христа, се прашувам како е можно да бидам изгубена. <laughs> Много во цитат. Значи, не гледајте на себе. Нема надеж во нас. Е, видовме, нити можеме законово да го држиме, нити можеме еден ден да не сгрешиме, што се вели, без Господа. Тоа е нашата реалност. Ние живееме во една грешна природа која што влече кон греф. Јас би го прочитал пак тој стих, значи многу убав, Римјаните 4.18. Без надеж, тој се надеваше и поверува, поверува на Господ, значи неговото ветување, дека ќе стане татко на многу народи според реченото. И тоа го потврди, дека верува со оној чин кој го принесе Исака на жртва. И тоа се всушност и делата. Значи, делата се за да покажат дали имаме вера како едно дрво, да речеме, ако раѓа недобри плодови или не раѓа воопшто, значи нешто има проблем. А, најчесто со коренот. <laughs> Коренот не го гледаме, тоа е таа вера. Коренот не се гледа, ама се гледа според плодовите. Не добрите плодови или недостаток на плодови индицира, укажува на тоа дека се нема вера. Значи, ако ние немаме дела во нашиот живот, ако не оживееме Христовиот живот, Христос бил исполнет, неговиот живот бил исполнет со дела, тоа само едно покажува, дека ја немаме верата. Или пак не, не се усовршила се уште таа наша вера. Кога зборувавме за, односно предходно ќе прочитам во Ефесијаните, приграшуваме втора глава, Ефесијаните втора глава од 8 до 10. уште овие стихови исто така кои што укажуваат на тоа.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 И вели, имено, десетиот стих, негово дело сме, создадени во Христа Исуса за добри дела, кои што Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Значи, спасениот со вера живее во дела. Неговиот живот е полн со дела. Тој индикатор укажува на тоа дека има вера. Ја дори ви посетил сега на крајот на онаа тема, кога зборувавме за морална перверзија, читав стих од Исаија 5 глава. 14 стих беше, да. Нели тешко на оние кои што доброто го нарекува зло, злото добро. Знаете како започнува петата глава Исаја? Со, една, со онаа слика за лозијето. Како Господ го окопа, го наѓубри, се што требаше направи, го огради и на крајот сепак роди кисело грози. Што е индикатор на тоа дека нешто не, <laughs> нешто не е во ред. Со што? Е, повторно, значи пак таа слика. Значи, грозјето не е како што треба, а се направил, Господ се направил. Значи, наистина Господ се направил, нема што не не направил. Верата е проблем. Ако ги нема делата, значи нема ни вера. Делата се само значи, показател, затоа ќе ни се суди според делата. Меѓутоа, јас се надам дека ја видовме преку оваа слика повторно преку животот Аврамов и пред се а, моментот кога го принел Исака на жртва, како таа вера се усовршува и како можеме да ги уклопиме тие две работи верата и делата. Живата вера, секојаш е проследена и со дела. Нека му е слава на Господе, нека ни помогне да наистина живееме живот како Аврам, да растеме во таа наша вера, да се усоврши таа наша вера. А за тоа Господ е тука да ни помогне. Нека му е слава нема. Амин.